Mīlestība un patiesība. Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savas dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamie, gan ārējie aizķēso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai, raidījums mīliet cits citu. Lai top slavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Es tagad, klausoties šo ievadu žinglu, eh, pēkšņi nonācu pie tādas domas, ka varbūt jūs šobrīd jūtaties tā nedaudz pārsteigti, un, jo m, mm, šis raidījums kādu laiku nav skanējis un nav skanējis arī šajā mēnesī, jo jau pagājuši cik nedēļas – un tagad tomēr pēkšņi ir. Nu, protams, tie, kas sekojat līdzi un kas esiet arī klausījušies manus raidījumus iepriekš, varbūt kāds no jums atcerējās, bet eh, tādas nu ir šīs izmaiņas un eh, raidījums eh, šoreiz skan šajā sezonā vienu reizi mēnesi un manuprāt tas ir arī labi, jo tas dod arī lielāku iespēju sagatavoties raidījumam, varbūt eh, arī paņemt kādreiz kaut ko rūpīgāk, sameklēt cilvēku, sameklēt viesus un, un eh, vairāk tiešām piestrādāt arī pie tās kvalitātes un arī pie tēmām, kas, eh, kas varētu būt interesantas un ne tikai interesantas, bet arī svarīgas. Un Man tādas pārdomas ir eh, bijušas arī šajā laikā, kamēr, kamēr es neesmu šeit bijis, gan par to, kas notiek sabiedrībā, un ir arī <laughs> bijis tāds vien brīdi pat tāda sajūta par, pat arī par rēdījumu nosaukumu. Eh, mīliet cits citu. Un mazliet man rada, radās tādas šaubas, uz ko tad es pretendēju, un, un, un šis aicinājums mīliet cits citu, eh, kāda tad ir mīlestība, kad mēs piedzīvojam šo agresiju, šo karu Ukrainā un dažādus vardarbības gadījumus pasaulē. Un, eh, jā, un arī man iekšē radās tādas šaubas, Eh, par to, ko kā cilvēki uztver šo manu raidījumu eh, un kā viņi uztver jā, arī varbūt šo nosaukumu. Tas var, varētu tā šķist varbūt dīvaini tas, ko es saku, eh, bet man ir radušās tādas pārdomas un Jo, jā, lūk, ir šis jautājums, eh, eh, kā mēs varam runāt par mīlestību, un varbūt ļoti daudziem no jums rodas šis jautājums, kā mēs varam runāt par mīlestību. Un eh, jūs varbūt arī esat pamanījuši no tādiem maniem iepriekšējiem raidījumiem, kad Man varētu teikt, tā patīk runāt, patīk runāt par tēmām, kas, kas nav tur par par tauriņiem un puķīši, puķītēm un, un, un, un, un cik brīnišķīgi ir sa, sast, sastapt savā dzīvē Jēzus un tā tālāk, bet es vairāk tiešām runāju bieži vien par tādām lietām, kas ir sarežģītas un par kurām es pats domāju un, un arī kādreiz man pašam nākās iet cauri, jā lai gan es esmu iesteicis, un kas man seko, seko Facebookā, tad man tur ir ļoti daudz eh, eh, bitītes, taurinīši, puķītes un dabas ainavas un tādas lietas. Tā varbūt ir daļēji mana šī manas būtības izpausme, bet eh, mans uzskats ir tā, ka mums ir jārunā par dažādām lietām. Par dažādām lietām un jārunā ir vispusīgi un jāskatās vispusīgi uz tiem procesiem, kas notiek pasaulē. Un tad es atkal varu atgriezties pie tā, ka, ka jā, reizēm ir varbūt arī jums, darbie radioklausītāji, ļoti grūti runāt un domāt par mīlestību, redzot to pašu, kā jau es minēju, gan visu šo karu Krievijā. Un, atklāt sakot, arī man pašam personīgi pāri piemēram, pēdējās ziņas par to, ka nu, vienkārši vecāku muļķīgas pārliecības dēļ, kāpēc ir jāmirst, bēr jāmirst bērnam un eh, joprojām ir dusmas par to, joprojām ir dusmas par to, kas izraisīja šīs konspirācija teorijas šeit Latvijā pret, eh, pret vakcinēšanos un, un būtībā pret medicīnu, pret mediķiem, un eh, arī man tomēr gribētos piedzīvot, lai arī šie cilvēki kādreiz tiktu saukti pie atbildības. Jo Pieaugušie vēl var izvēlēties, bet bērns pats nevar pieņemt eh, daudzus lēmumus savā dzīvē un arī to, kas vakcinēties vai nevakcinēties. Bet, kā mēs redzam, tas ir no tā ir arī atkarīga bērna dzīvība, veselība un dzīvība. Un lūk, šie daudzi tādi jautājumi, kas, kas mūs skar, mums katram ir kaut kādi savi individuāli jautājumi – un, un kaut kādi jautājumi, kas ir kopīgi, kas ir kopīgi visai sabiedrībai. Un daudzi jautājumi, kas ir kopīgi visiem mums, gan man, gan jums, eh, radio klausītājiem, un uz kuriem nav atbildes. Un tad es, atgriežoties pie šī jēdziena, pie mīlestības, Un ja jūs eh, esiet, kas klausījušies eh, šo manu raidījumu džinglu, tur es pieminu mīlestību un patiesību. Un, nu, jau pagājuši jau deviņi gadi kopš, eh, kopš es to, mēs vēl ar Māri, ar Māri Veliku to ierakstījām šeit, tad, kad tikko vēl tika iekārtots šis radio telpas, uh, Un eh, es toreiz sajūtu, ka tik ļoti svarīgi ir uzsvērt to, ka mīlestība un patiesība, ka mīlestība ar patiesību ir kopā. Mīlestība ir tā, kas nenoliedz patiesību. Un ir eh, divas galējības, kuras mums traucē piedzīvot mīlestību gan savā dzīvē, gan arī mm, pilnvērtīgi mīlēt citus – Uh, viena no galējībām ir tā, ka skatīties uz pasauli ar tādu negatīvu skatījumu, visur skatīties, um, saskatīt negatīvo, uh, nākotni prognoze, prognozēt ļoti, ļoti, ļoti negatīvu, arī atgriezties, pastāvīgi atgriezties pie kaut kādām mm, pagātnes uh, sāpīgajām pieredzēm, uh, un skatīties uz pasauli kā uz kaut ko ļaunu, briesmu, pilnu, kur mēs jau katrā pretim nācējā varam mēģināt saskatīt vai nu eh, kādu potenciālo varmāku vai potenciālu upuri. Un es šeit runāju par to pārsvarā skatīties uz negatīvo, jā. Jo ir arī otra uh, puse, kas mums traucē gan mīlēt, gan piedzīvot šo mīlestību, tas ir šis eh, pozitīvisms šis pārspīlētais pozitīvisms. Mēs bieži vien esam dzirdējuši arī tāds aicinājums skaties pozitīvi, domā pozitīvi. Bet šim pozitīvam, e, šim skatienam tikai pozitīvi ir viena ļoti liela problēma, ka tas neizslēdz mūs no dzīves, no dzīves problēmām. Un mēs varam skatīties, cik, cik vien pozitīvi gribam, e, pasaulē notiek, e, ir slimības, ir kāri, ir katastrofas, ir vardarbība – Un katrs mēs agri vai vēlu saskaramies ar to savā vai savu tuvu cilvēku dzīvē. Un tas eh, būtībā mūs šis pozitīvisms nesagatavo dzīvei, nesagatavo dzīvei un arī traucē mums mīlēt, jo mēs idealizējām gan pasauli, gan cilvēku sev apkārt. Un tad, kad mēs saskaramies ar šo uh, Mm, negatīvo šajā cilvēkā vai tajā, kas notiek pasaulē, mēs vai no to cenšamies ignorēt, vai arī tā mums ir katastrofa. Mēs to pārdz piedzīvojam kā katastrofu. Tātad, lūk, šīs pārspīlēt pozitīvās vai negatīvās krāsas. Un mēs patiesībā varam iemīlēt tikai tad, ja mēs pieņemam realitāti tādu, kāda tā ir. Un otrs puses arī mēs varam iemīlēt patiesību realitāti, bet mēs varam iemīlēt patiesību, iemīlēt sabiedrību, iemīlēt, iemīlēt eh, cilvēkus, varbūt es nepareizi, ne, neprecīzi izteicos, mēs iemīlām tādu, ja mēs pieņemam realitāti tādu, kāda tā ir, un, mēs šo, un ja mēs arī šo realitāti pieņemam, mēs pieņemam arī faktu, ka mēs nespējam visu zināt un ka uz daudziem jautājumiem mums nav skaidru atbilžu. Tātad pieņemt šo faktu, pieņemt to, ka mēs esam ierobežoti savās spējās un kompetencēs, un ka mēs nespējam visu zināt, un ka uz daudziem jautājumiem mums arī nav skaidru atbilžu. Un savā ziņā dzīve ir kā tāds ceļš, kur ir vajadzīga izlūkošana, lai saprastu gan apdraudējumus, gan ierobežojumus, gan arī uh, tās iespējas jebkurā dzīves situācijā, un lai, iejust, un lai ieraudzītu un sajustu arī to, kas mums, kas mums var um, stiprināt, un atsevišķos gadījumos arī iepriecināt. Un patiesībā ļoti labi, ja mēs arī šos ikdienā mēs iemācāmies sajust arī tos stiprinājumus un iepriecinājumus un apzināties, ka varbūt kādā brīdī mēs to nejūtam, bet kad uh, kaut kad atkal nāk šie stiprinājumi un iepriecinājumi brīži. Un vēl viena lieta arī, kas mums var būt tāds traucējums, traucējums, un to es varu arī pateikt no tādas savas pieredzes, vai arī to, ko es esmu mm, runājot ar cilvēkiem dzirdējis, tās ir šaubas. Mēs reizēm šaubāmies, mēs, un atkal šaubas tas ir uh, normāla parādība, normāla lieta. Mēs reizēm šaubāmies gan paši par sevi, par savām spējām un iespējām. Bet eh, cik tālu ir šīs šaubas? Jo arī man ir tādi šaubu brīži gan par to, ko es daru privātajā dzīvē, saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Un, un reizēm tas jautājums arī, nu, ko es te daru, arī ko es te daru, arī šeit radio jo galu galā kam tad varētu interesēt manas domas, un, un reizēm ir sajūta tāda, ka man apkārt ir gudrāki un spējīgāki cilvēki par mani. Un tad ir svarīgi arī sev pajautāt, kas dod šīs šaubas un cik tās ir pamatotas. Jo bieži vien šaubas pašam par sevi šu, pa, palielina tikai mūsu pašu rūgtumu un Un atkal, un tas mums patiesībā traucē arī m, mm, sajust šo patieso mīlestību. Un arī mīlēt kaut kādā veidā, arī mīlēt citus. Un tāpēc eh, atkal jāatgriežās pie tā, ko jau es teicu, ka, protams, ir svarīgi apzināties savu spēju un kompetenci robežas. Taču arī mums katram ir jāuzdod sev jautājums – Vai nav tā, ka mēs reizēm šo šaubu un nedrošības ēnā nepamanām savus talantus un, un arī savas prasmes un tās iespējas, kas ir mūsu dzīvē, kuras būtībā Dievs mums dod? Un runājot par šo mīlestību un patiesību, būtībā jau mēs esam izdzīvojam dzīvi pilnvērtīgi, tad, kad to iemīlām ar, vis, iemīlām ar visām savām veiksmēm un neveiksmēm, un apzinoties un pieņemot arī savu iespēju robežas. Apzinoties to, ka mēs kā cilvēki esam ierobežoti. Manā ceļā. Dargie radioklausītāji, šis ir rēdījums mīlēt cits citu, un es uh, turpinu savas pārdomas par, par, uh, pārdomas par dzīvi un uh, par to, uh, kā, kā es jau runāju arī par mm, pirms muzikālās pauzes, uh, par to, kas tad ir reāli mīlestība manā dzīvē, un kā es arī sākumā teicu, es mazliet arī apcerēju to savu raidījumu nosaukumu, un, un kas, manuprāt, ir tas, kas traucē sajust, sajust šo mīlestību manā dzīvē. Bet uh, Es tagad vēlos paturpināt par to, es jau tam pieskāros, ja par šo skatījumu mēs eh, skatāmies, varam skatīties vai nu mm, pārāk negatīvi vai pārāk pozitīvi, bet mm, nu, tomēr ir svarīgi redzēt, eh, censties eh, šo dzīvi uz pasauli paskatīties vispusīgi un ieraudzīt arī ieraudzīt arī šīs, gan šīs negatīvās puses, gan pozitīvās puses. Un, mm, es patiesībā man vēlētos arī kād, es vēlētos kādreiz arī parunāt par šīm lietām, jo es um, saskaros eh, ļoti daudz arī ar to, ka cilvēki, nu, ar, teiksim, Ukrainas kara, man vakar iznāca arī tāda nedaudz parunāt ar uh, dažiem cilvēkiem, un kuri, nu, tad eh, es tāds kā es to redzu, ka tas šķietīs paradoks, bet mm, tas um, dažus cilvēkus ļoti patriotiskus savā ziņā uh, Putins daļai ir uzvarējis. Uh, un kāpēc? Tāpēc, ka es redzu pēc viņu uzvedības, pēc viņu uh, ierakstiem Facebookā, ka viņi dzīvo arvien lielākā un lielākā rūgtumā eh, un, un izmisumā. Un Ukrainas karš to ļoti labi parāda. Eh, un tur ir ļoti daudz emociju. Jā. E, es varu pieminēt arī daudz pozitīvos piemērus. Ir cilvēki, kas reāli iesaistās un palīdz Ukrainai, gan dodas uz turieni, gan palīdz dažādi materiāli un sūta palīdzību, vai dodas uz turieni palīdzēt. Bet e, es saskatu tomēr, ka daudziem cilvēkiem viņi aiziet diezgan tādās destruktīvās dusmās. Varbūt kāds tagad mani klausoties, dusmosies uz mani, un tās ir viņa tiesības. Bet es tā jūtu pēc tā, kādā vidē un ko viņi dzīvo un kas viņu domas pārņem, tad patiesībā nav citas tēmas kā tikai tas. Un uh, dusmu pilnas, eh, pilnas piezīmes un dusmu pilnas mm, darbības. Eh, protams, šīs dusmas savā ziņā ir taisnīgas, bet viņas, šķiet, ka viņas tomēr šim cilvēkam jau traucē dzīvot savu dzīvi. Un, protams, ir arī šī otrā galējība, kas Ukraiņas kara kontekstā bija, par ko arī brīdināja eh, arī no Ukraiņas puses, kad eh, tāds absolūtais pozitīvisms, ka tagad tuliņās rietumi dos. Un šeit tas, man liekas, ir ļoti labs piemērs arī, ko es pēc muzikālās pauzes runāju tiem, kas ir, teiksim, tiešām mēs no sirds jūtam līdzi Ukrainai, kad parādījās, ka tagad būtībā tās arī bija viltus ziņas, kad jau ir parādījušies jau tur NATO bruņojums, ka nu, nu tūliņās e, Ukraiņi ņems un uzvarēs, ja, un mēs realitātē redzam, ka tas viss, e, diemžēl, tā nenotiek, ja, un tas joprojām tiek šī palīdzība, es teiktu, ierobežota, un e, es arī pats bieži vien sajūtu dusmas, kāpēc, kāpēc nav dota šī, nedod atļauju Ukrainai šos ieročus izmantot, jo ļoti nevienlīdzīgām pozīcijām, jā, un diemžēl tā pasaules politika, nu, tāda viņa ir, jā. Bet ko es ar to gribu teikt, jā, ka es domāju, ka daudzi cilvēki, kas no sākuma arī, nu, gribēdami labu, jā, un pieķerās šim pozitīvajām ziņām, kas patiesībā nebija patiesas, tagad piedzīvo ļoti lielu vilšanos. Uh, un lai gan es varu pat pats par sevi teikt, ja, kad eh, tādā ziņā man šīs vilšanās nav, ja, jo es centos vienmēr pārbaudīt, ja, no kurienes, no kādiem avotiem tie nāk, un es dažiem labām arī teicu, ka, nu, lūdzu, neticiet, ja, ka, nu, nav tur tie Leopard tanki vēl, ja, un šīs F-16 lidmašīnas un, un, un, un vēl tās lietas, ja, ka, diemžēl, tas tā nav, ja, lai nav vilšanās, lūk tā. Un šie tas ir tāds ļoti labs piemērs, jā, ko mēs redzam, parāda šis Ukraiņas kara konteksts, jā, cik, cik arī ļoti svarīgi ir mums skatīties mm, vispārīgi. Bet tagad es vēlos arī mazliet parunāt ar to, par to, nu, ko darīt. Nu, ko darīt, saskaroties ar šādām dažāda veida negatīvām norisēm savā dzīvē un pasaulē? Un es vēlētos sākt ar to, ka mēs visi tā ir pilnīgi normāla lieta, ka mēs sevi jūtam vēlēšanos pēc drošības, stabilitātes un arī paredzamākas nākotnes. Un man šķiet, eh, būtu interesanti parunāt arī ar kādiem attiecīgās jomas speciālitātiem, bet man, speciālistiem, bet man šķiet, ka savā ziņā tas arī mūsos ir ielikts jau no tādas jau pirmatnējās sabiedrības, kur mēs starp savējiem, pēc starp savējiem jutāmies droši, mums viss bija skaidrs, eh, lietām bija savi skaidrojumi, mm. nevienmēr patiesi, sevišķi par to, kas dabas norisēm un tā tālāk, ja, bet tas mums deva kaut kādu stabilitātes drošības sajūtu. Un, ja tu redzi savējo, tad, eh, tad tas ir draugs, ja tu redzi svešo, tad vai nu, vai nu sit vai bēdz, un viss ir nolikts daudz skaidrākās eh, pozīcijās un, un, ska, un daudz vienkāršāk izskaidrojumi. Protams, mēs neesam dzīvojuši tā laika sabiedrībā, bet nu, es esmu arī tādus skaidrojumus eh, lasījis no speciālistiem, un, ka lūk, eh, tā, tā, tā šis skatījums bija. Bet eh, kaut kādā ziņā mums jāpaskatās, to, ka tomēr tā mūsu mm, tā lietas ir daudz komplicētākas. Un pasaule nav tā iekārtota. Pasaule nav tā iekārtota, ka mm, mums ir eh, visās lietās skaidrs atbildes. Un tad, redzot šos procesus, kas notiek pasaulē, gan Eiropā, sevišķi, ja mēs piedaram pie šīs rietumu civilizācijas, gan Eiropā, gan ar, arī Amerikas Savienotajās valstīs, un arī baznīcā, arī kristietībā. Vai nav tā, ka mēs reizēm šīs drošības sajūtas dēļ sekojam tiem, kuri runā vienkāršas un skaidras lietas, un tiem, kur, ka mēs sekojam tiem, kuriem uz visiem jautājumiem ir skaidrs atbildes? Kuri skaidri rāda, tas ir labi, tas ir slikti, tie ir ienaidnieki, tie ir mūsējie, no tiem uzmanieties. Tur kaut kas ir arī tāds ļoti populārs. Tur kaut kas apakšā ir apslēpts. Tātad vai nav tā, ka mēs reizēm sekojam kādām autoritātēm, kuri uzrunā mums ar vienkāršiem vārdiem, vienkāršiem, vienkāršotām lietām, mums skaidri saprotamām, Un patiesībā to, ko mēs zemapziņā vēlamies dzirdēt bieži vien. Bet mums ir jāsaprot to, ka bieži vien tas, kuram patīk pamācīt un dot skaidras atbildes, kuras klausītājs apmierina, ved savus sekotājus maldu ceļos un strupceļā. Un to mēs varam redzēt no dažādiem diktatoru piemēriem, sevišķi traģiski bija 20. Mm, gadsimta pieredze. Vai tiešām ir cilvēks, kurš var atrast un sniegt atbildes uz visiem jautājumiem, uz visiem sabiedrībai un atsevišķiem cilvēkiem svarīgiem jautājumiem? Un es varētu pat teikt tā, vai ir tāda mācība? Nav tāda cilvēka. Tāda cilvēka nav, nav tāda cilvēka, kurš spētu zināt visu un kuram būtu šīs atbildes. Nav tāda cilvēka, kurš orientētos visās jomās, un pat jomas speciālists saprot, ka arī viņa jomā ir vēl neatbildēti jautājumi. Un tātad pastāv arī šis ļaunums un pastāv gan dabas katastrofas, gan arī cilvēku savstarpējais ļaunums. Un eh, viena no lietām, kas eh, varētu sniegt mums mierinājumu, un arī man kā kristietim ir eh, sniedz šo mierinājumu, tas ir tas, ko mēs varam atrast arī svētajos rakstos. Visu laiku cilvēce iet cauri arī šīm problēmām, šīm ļaunuma problēmām, šai vardarbības, dažādu viltību problēmām. Cilvēks cilvēku izmanto, cilvēks cilvēku nokauj. Cilvēks cilvēku cenšas apmānīt, cilvēks cilvēkam cenšas uzkonzēties. Un eh, arī Ir, manuprāt, noderīgi paskatīties arī uz Jēzus laiku, jo arī Jēzus laikā taču bija šīs problēmas, un mēs varam atrast arī dažādu bībeles pētnieku darbos, teologu darbos, mēs varam atrast eh, to, um, ko no Jēzus gaidīja tā laika viņa sekotāji. Un mēs, es domāju, ka mēs arī tur varam atrast eh, to, ka gribēja skaidrs atbildes, gribēja dzīvi bez ciešanām. Un galu galā, cik cilvēku bija ar Jēzu, kad viņu nodeva un sita krustā? Kas palika ar Jēzu? Tātad nav šīs atbildes bija, bija šis ļaunums, bija, šis, um, bija šīs nodevības, bija šī, šī vardarbība, un atbildes nav. Mums ir tikai viena atbilde, tas ir augšām celšanās. Pēc šīm ciešanām sekoja augšām celšanos. Bet kāpēc, kāpēc tam visam vajadzēja notikt? Protams, mēs varam atrast, mēs varam atrast gan svētojos rakstos, gan, gan atrast arī skaidrojumos sprediķos, un tā mēs varam atrast arī to skaidrojumu. Bet viņš vienalga mums nedod šo atbildi, kāpēc Dievam bija vajadzīgs, lai Jēzus tiktu izkrustā. Un tikai tad savu to nāk augšām celšanās. Protams, mēs varam runāt par, eh, ir skaidrojums, kad lūk arī mūsu dzīvē šīs ciešanas mēs rūdāmies un tad tālāk. Bet kāpēc mēs uzreiz neesam paradīzē? Jā, ir skaidrojums. Dievs eh, dod mums iespēju izvēlēties, un tā ir brīvība starp labu un ļaunu. Ļoti brīnišķīgi, mēs tiekam cienīti, mēs esam apveltīti ar cieņu, līdz ar to mums ir iespēja izvēlēties starp labu un ļaunu. Bet vienalga man, un es domāju, tur grūti atrast atbildi, kāpēc mēs visi nesam ar šiem, kā dažs teikt, ar spārniņiem un tik maigi kā jēriņi. Kāpēc mēs šeit jau neesam kopā, sadraudzībā? Kur dzīvojam sadraudzībā, slavējam Dievu, lejam kopā. Un lūk, tā līdz ar to es ceru, es ceru, ka mums eh, arī jums, darbie radio klausītāji, jūs varbūt arī padomāsiet par šādām lietām un Varbūt kāds no jums jau ir, un droši vien jūs, jūs jau esiet par to domājuši un esat uzdevuši sev jautājumu. Bet es domāju, ka pie tā ir vērts atgriezties. Un kāpēc ir vērts atgriezties? Tāpēc, ka, kā jau es minēju, sevišķi šī brīža situācijas, kad, ko mēs redzam e, gan e, Eiropā, vispār arī rietumu pasaulē, ka parādās tie, kuriem patīk pamācīt un dot skaidrs atbildes. un kuriem rodās sekotāji. Un bieži vien zem tā tiek palikts apakšā, it kā runāts kristīgu ideju vārdā. Lūk, mēs tagad atjaunosim, mēs tagad būsim, būsim tie, kas darbosimies un, un atjaunosim kristīgas vērtības un tā tālāk. Bet tad ir atkal kādreiz es uzdodu šo jautājumu cilvēkiem, cik daudz jūs ziniet patiesībā vēsturi, m, mm, kādas um, lielas traģēdijas caur to jau ir kādreiz notikušas. Protams, mēs nevaram banalizēt, teikt, vēsture atkārtojas un tā tālāk. Es domāju, ka vēsturnieki arī pret to iebilst un tā tālāk. Bet, bet eh, tomēr ir kaut kādas analoģijas, kas, ko, ko tomēr vajadzētu mums saprast. Un tāpēc mums ir jābūt piesardzīgiem gan politikā, gan arī kristietībā, lai arī kristietība mums nekļūst par kaut kādu ideoloģiju, kurai mēs pieķeramies kaut kādas autoritātes, mācītāja, sludinātāji un, un nekristi, nekrit, eh, mācītājiem, sludinātājiem vai kādai nekristis, nekritiskai sekošanai, kādam autoritāšu pamudinājumam. Cik es atceros, arī Pāvests Francisks uh, savu pontifikātu sākumā uh, vairākas reizes arī par to uzsvēra, ka uzmanīties, ka kristietība nepārvērst par ideoloģiju. Protams, vārds ideoloģija arī mēs to dažādi izprotam. Mēs varam runāt, ka mums varbūt ir vajadzīga šī mīlestības un patiesības ideoloģija. Bet mums ir vēl viena reize, es vēlos atkārtot, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs nepieķeramies kāda sludinātajam. Vienalga, vai tas ir kāds mācītājs eh, vai vien, kāds cilvēks eh, politikā, lai mēs ne, nekritiski nepieķeramies tikai tāpēc, ka viņa sludinātais mums šķietami dod kaut kādas skaidras atbildes un eh, jā, varbūt mums šķiet, rada kaut kādu drošības sajūtu un drošību, kad mēs esam starp savējiem. Bet varbūt tas savējie tas ir mūri pret patiesību. Un tagad, darbie radioklausītāji, maz, maza muzikāla pauzīte. Tagad radio klausītāji šis redzējums mīlēt cits citu, un es pirms muzikālās pauzes runāju par to, ka jā, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem par to, ka mēs varam pieķerties kādas autoritātes sludinātajām, un tas var būt gan politikā, gan, gan arī, arī kristietībā un mēs varam tam pieķerties un nekritiski sekot eh, tikai tāpēc, ka tas mums eh, jā, šķietami sniedz, sniedz tādas eh, šķietami skaidras atbildes uz, uz dzīves problēmām. Un, protams, ir šeit ir ļoti svarīgi apzināties, ka es neaicinu noliegt autoritātes. Jo aut, noliegt eh, cilvēkus, noliegt, noliegt autoritāti, jebkura kāda cilvēka, noliegt uh, autoritātes, to, ka kāds cilvēks var būt man, jums, citiem kāda autoritāte, kuram, kuram es eh, mm, varu sekot vismaz kādu dzīves ceļa posmu, tas nav tas, Mm, autoritātes mums ir vajadzīgi, tie ir vajadzīgi, kas mums iedod kaut kādas, palīdz mums nospraust kaut kādas ceļa dzīmes savā, savā ceļā. Bet es šeit runāju par to, ehm, par aklu sekošanu. Jo, kā jau es minēju, es pats kļūdos, kļūdās visi cilvēki – Un sevišķi jautājumos, kas saistīti, piemēram, ar mūsu kaut kādām personīgās dzīves izvēlēm un nevar būt neviens cits autoritāte kā tikai mēs paši. Uh, bet autoritātes, kuriem ir dzīves pieredze, kuriem ir um, kuri ir kaut kam sagatavoti caur izglītību, caur dzīves pieredzi, mums viņi ir vajadzīgi. Bez šādām autoritātēm pretējā gadījumā būs hauss, dzīve apstāsies. Bet šeit ir cits jautājums, par ko es runāju. Es runāju par to, ka pieķerties kāda, kādai autoritātei, kāda sludinātai par nekritisku sekošanu dažādu autoritāšu pamudinājumiem. Un tāpēc arī ir ļoti skaidri kādreiz paskatīties, kas varētu būt, kas varētu mums iededzināt tādu uh, sarkano lampiņu, kas eh, mums uh, var dot uh, tādu kā brīdinājumu signālu, piemēram. Vai tam, kurš uh, mūs uz kaut ko aicina, gadījumā nav visos jautājumos skaidrs atbildes. Un tieši tas, ka cilvēks visos jautājumos dod skaidrs atbildes, tas ir tā, uh, varbūt mums pa brīdinājumu. Jo neviens no mums nezina atbildes uz pilnīgi visiem jautājumiem. Ne uz to, kas ir svarīgs konkrētam cilvēkam, ne uz to, kas ir svarīgs e, visai sabiedrībai. Jā, protams, ir lietas, uz ko mums ir e, atbildes. Ir lietas, ko mums ir viegli izvērtēt, e, labi, slikti. Ir dzīve mums noliek priekšā situācijas, kur mums ir viegli izvērtēt bet bieži vien ir ļoti komplicētas situācijas, kur mums trūkst pieejas avotiem, kur mums trūkst uh, izpratnes, kā tas viss nākotnē izvērsīsies. Dzīve ir sarežģīta. Un lūk, un tad, ja ir parādās kāds, kuram ir visur skaidrs atbildes, tas varētu arī būt tāds kā signāla lampiņa. Otrs Mm, arī ir svarīgi tomēr izaici, e, izvērtēt, vai šis cilvēks, e, vai viņam ir kaut kādi konstruktīvi risinājumi, vai arī viņa galvenā motivācija ir tas lielais pret. Un, protams, arī šie e, ko, <laughs> risinājumi arī var būt šķietami konstruktīvi, bet paskatīties, ar kādām metodēm tas tiek panākts vai tas atbilst tam um, mūsu sabiedrības kopējā labuma principam, piemēram. Tas ir tā ir tēma, pa ko mēs varam runāt, un tā būtu konstruktīvs risinājums un kopīgais labums un, un piedāvājumi tā būtu raidījumam, vesela raidījuma tēma. Bet eh, katrā gadījumā tur, kur cilvēks ir mm, uzstājās, eh, kurām mm, apakšā stāv kāda agresivitāte, bet kādu sabiedrības grupu, eh, ir mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Jābūt viņš mēģina tieši spēlēt uz mūsu eh, zemapziņu, uz mūsu kaut kādām jūtām. Un tā tad, jā, un vēl vai aicinātājam visur ja viņam ir visur skaidrs atbildes, nu tā nevar būt. Tā nevar būt. Jo būtībā labs līderis, vislabākais līderis ir tas, kurš spēj pamudināt cilvēkus uz pastāvīgu domāšanu, uz pastāvīgu lēmumu pieņemšanu. Labās lietās, protams. Dzīve nav armija – Un pat armijā ir eh, kādreiz svarīgi izvērtēt, piemēram, vai pavēle nav kāda noziedzīga un tā tālāk. Bet nu, armijā vairāk pastāv tas ir pavēle un izpilda. Armija ir izpilda institūcija. Bet uh, dzīvē kopumā, dzīvē kopumā mēs esam atbildīgi par saviem lēmumiem, mēs pieņemam lēmumus. Un cilvēki, mūsu līdzcilvēki, un arī tie, kas ir kaut kādās līderu pozīcijās, ir ļoti svarīgi, lai viņš ir tas, kurš pamudina, ierosina cilvēkiem šo pastāvīgo domāšanu, pastāvīgo izvērti un, un labo lēmumu pieņemšanu. Ir jāsaprot to, ka Eh, mācības, piemēram, arī baznīcas mācība nav tas pats, kas atsevišķi cilvēku arī autoritāšu domas un viedokļi. Jo cilvēks var kļūdīties, cilvēks savā ikdienā vai kaut nonākot kaut kādas situācijas priekšā var kļūdīties. Un kur nu vēl, kas attiecās uz citu cilvēku izvērtēm un, un izvēlēm un, da, un, un darbību sevišķi tādos svarīgos dzīves posmos. Man pašam kādreiz jau sen, kad nācās runāt ar kādu auditoriju, uzrunāt cilvēkus, es parasti, mans iemīļotais teiciens bija tāds, iklausieties manis teiktajā, bet neticiet automātiski. Izlaidiet cauri saprātu, Kādreiz es teicu caur sirdsapziņu, tagad varbūt teikt tā, izlaidiet caur saprātu un, un kādu tādu, jā, arī šo veselīgo sirdsapziņu, kas jūsos runā, bet veselīgo sirdsapziņu, jo sirdsapziņu arī var dažādi traktēt. Izvērtējiet to, ko es, Aigars Brikmans, runāju, un automātiski neuzņemiet to kā patiesību. Jo es esmu tikai cilvēks, tas ir viens, un otrs – nāks kāda lakstīga lakura par kādu konkrēto tēmu dziedās daļāk un spēs harizmātiskāk, labāk jūs pārliecināt par šo pašu tēmu un jūs aizskriesiet aiz viņa. Lai gan šis viedoklis varētu būt maldīgs, jūs varētu sākt pieķerties kaut kādam maldīgam viedoklim. Vai nu manam, vai cita cilvēka viedoklim. Bet izlaidiet to caur savu prātu, uh, caur savu pieredzi un ieklausieties tajā klusajā balstiņā, kas varbūt ir Dieva balss, kura arī komentē to, ko es saku. Un, jā, tas ir viens, ko es, kā, ko es esmu kād, kādreiz cilvēkiem saku, un otrs – ko es saku, arī teiksim, kad cilvēks nāk pie manis pēc kādas garīgas palīdzības vai vienkārši runā par kaut kādām dzīves situācijām. E, ja jūs sekojiet man tikai tāpēc, ka nu, es esmu kaut kādā veidā autoritāte, tad kaut kādā brīdī mm, tas var nestrādāt pareizi. Jo ne es nosaku otra cilvēka dzīvi, e, ne es nosaku otra cilvēka izvēles un izvērtes, un ne es esmu kāds padomdevējs otram dzīvē. Nu, atkal, protams, mēs neejam galējībās, bet ir kaut kādā lietā ir jādod padomu arī, kur cilvēkam trūkst kaut kādu zināšanu vai nav pieredzes, bet pašos pamatos nesekojiet uh, tam tēlam, ko mēs katrs par sevi radām. Un ja jūs sekojat tikai tāpēc, ka es esmu autoritāte, mm, tas, tas nav īsti labi reizē. Jo lēmumus pieņem cilvēks katrs pats. Un noslēgties šo savu raidījumu gribu ar to atziņu, ka jā, dzīvē ir daudz noslēpumu, bet ko darīt? Ko darīt? izvērtēt. Mēs darām tik, cik ir mūsu spēkos, bet ir lietas, kuras ir jāatstāj dieva ziņā. Ir lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt, un tās ir vienkārši jāatlaiž, un mēs varam par tām lūgties. Jo dievam pieder noslēpuma atslēgas. Un Dievs ir tas, kurš arī mums dod soli pa solim šīs atslēgas. Tad, kad mēs esam gatavi to atzīt, ka Dievam šīs noslēpuma atslēgas pieder. Un ka mēs esam gatavi iepazīt šos noslēpumus. Un kad mums ir labā grība iepazīt šos noslēpumus un izmantot tās iespējas un tos talantus, kas mums ir doti. Lai mums izdodas! Mīlestība un patiesība. Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savas dzīves piepildījumu, mīlestību Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamie, gan ārējie aizķēso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai, raidījums mīliet cits citu.